To su otprilike bila osnovna pitanja koja trebamo poznavati i koje ima, trebamo pozivati druge. I vidjeli smo koliko poznajemo ta pitanja, odnosno odgovore na pitanje koje se često postavlja zbog čega je tako naše ponašanje. Vjerujem, pa ima nas koji su desetak, petnaest godina po halkama, po skupovima, traže znanje, slušaju znanje. Međutim, kada se postave tako neka pitanja, u redu, ako se traže definicije, to je druga stvar. Ali ako traži se od tebe da govoriš od sebe svojim jezikom i ti ne znaš ta osnovna pitanja, onda je to već problem. Zašto nema bereketa u našoj zemlji? Bez znanja. Ne možemo mi prije svega živjeti, kao vjernici. Ne možemo, nemamo se čemu nadati sutra, na drugome svijetu. Kako da ponudimo drugima, ako mi nemamo, to tako kaže se, onaj koji nešto ne posjeduje, to ne može ni ponuditi drugome. A vjerujem, sve jedan od nas želi prije svega na Dunjalu da živi lijepo, makar i bio stavljan na iskušenja, bude li imao znanje, prije svega će u rahatluku srca, a zatim kroz šarijetsko znanje, kroz upute, smjernice Allaha dželevala, Allahov poslanika i salatu sam, moći će pronaći rješenje, izlaz iz tih iskušenja. Pogotovo na drugom svijetu. Na hiretu, da čovjek očekuje uspjeh, živio je daleko, daleko od znanja, teško zatim kako pozivati druge bez I o tome vjerovatno da se Šejh Adnan doticao. Najupečatljiviji dokaz za sve ovo što govorim je jedna od najkraćih sura, ne najkraća, ali najkraćih sura, dakle sura je Rasal, svima nama dobro poznata, o kojoj su govorili mnogi učenjaci, da je ona dovoljna čovjeku za razmišljanje. Da čovjek popravi se u životu, da shvati šta mu je cilj u životu, da shvati šta mora da ima u svome životu da bi se imao čemu sutra nadati. tako, zadnji sura je Lasar govori o tome. Allah dželavala zaklinje se vremenom i nije džaba. Ta sura odpočeta s vremenom, a zatim spomenute osobine koje trebamo imati u tom vremenu kojem živimo. Allah dželavala zaklinje se vremenom da nam ukaže koliko je bitno vrijeme, a juče je bilo također nekoliko karakteristika ovog vremena, jer tako da ono što prođe neće se vratiti i također jedna od posebnih karakteristika je da vrijeme brzo prolazi. Da vrijeme brzo prolazi, da treba čovjek da ga iskoristi maksimalno. Zbog toga vala se i zaklinje surom vlasar. Tako mi vremena. Doista svaki čovjek je na gubitku. Sve jedan čovjek osuđen je na propast. Izuzev onih koji vjeruju. A vjerovati se ne može bez znanja. Ne možeš imati iman ako nemaš znanja. Moraš da naučiš šta je imati i onih koji čine dobra djela. Ako ne učimo, koja su to dobra djela? Šta je to dobro djelo? Je dobro djelo ono što ja i ti smatramo da je dobro djelo? Ili je dobro djelo ono djelo koje Allah voli, koje je propisao kako ga je činio poslanik Muhammed Ali i sam. To je dobro djelo. Dobro djelo ono djelo koje Allah prima. I oni koji savjetuju jedni druge isti. I oni koji savjetuju jedni druge strpljeni. Za sve ovo vratimo li se, vidjet ćemo na potrebno znanje. Sjedimo godinama, nemamo znanja. Ljubomorni smo na Allahu vjeru, želimo da druge pozivamo da uđu u vjeru. Bez znanja, braćo, ne ide nigdje. Napravit ćemo zbog naše ljubomore zbog naših emocija napravit ćemo više belaja. Ukoliko te naše emocije, našu ljubomoru ne zaustavimo sa šarijatskim znanjem, nije džaba poslanik Arihi Salopsom je tako govorio, šaljući Muaz ibn Džebela poziva ih prvo tome pa ako prihvate, poziva ih onda tome, pa ako prihvate, poziva ih onda tome, ne? Govori bilo šta, pita ga, kako ćeš odgovarati kada budeš upitan O Allahove knjizi, ne nađeš u Allahove knjizi, kako ćeš onda sebe, ne, tražit ću po sunetu poslanika Ali i Salacom, ako ne nađem, tražit ću govora slava, ako ne nađem, onda ištihatim ja, onda ono što sam ja shvatio od vjere, pokušat ću, pokušat na osnovu toga da odgovaram. Dakle, ima ta neka postepenost, mora da se moramo biti svjesni vrijednosti šerijetskog znanja. Zašto ne pristupamo šerijetskom znanju na ispravan način? Zašto nas nema na halkama i zašto je naše takvo ponašanje na halkama Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Zato što ne vrednujemo šerijetsko znanje. Nemojmo makar mi da budemo takvi. Drugi ljudi vrednuju svakog drugog više nego onoga koji nosi šerijetsko znanje. Nažalost vremenu svakog drugog vodoinstalatera, da ne spominjem veterinara i ostalo, od onih koji nose šarijetsko stavlje. Nemojmo mi da budemo takvi. Kada je Allah učinio nosioce šarijetskog znanja, to gledaj da budeš i ti. Allah je učinio posebnim ljudima, naprotiv nasljednicima vjerovjesnika. I tako, da nije došlo u hadisu, da su učeni, doći ako Bog da hadis, da su učeni nasljednici vjerovjesnika. Jer vijesti najbolji ljudi, oni koji traže znanje, pozivaju tom znanju, žive po tom znanju, nasljednici su vjerovijesnici. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu govori o šarijaskom znanju. Na mnogi način. O njegovom, njegovoj vrijednosti, vrijednosti nosilaca, o gubnosti neznanja, džehla. Trebamo se upoznati sa tim kur'anskim ajtima. Nema vremena da čovjek detaljno citira sve te korkanske ajde. Jedan možda od najupečatljivijih ajde, ima li neko da bi spomenuo? ajde koji govori o vrijednosti šarijetskog znaka. Predstavljamo. Samo kada bi digao desnu ruku, bilo bi već. Ama, ajde. Ama, će nam Isu Kristapinu uzdići. 12. ajde sura Muđaka. 12. ajde sura Muđaka. Tako. Jer kaj ila ladina amenu minkum, valadina utu lilima darađak. Jeste jedan ajeta koji govori o vrijednosti šarijetskog znanja, 11. ajet sure al mujadila gdje kaže Vala, Allah će između svih vas, ovo ljudi, na posebne stepene uzdignuti vjernike, a između njih na još visočije stepene. Nije rekao za jedan ili dva, već je rekao za stepen uzdignuti oni među vama koji imaju znanje. Allah Vala će uzdignuti učene dakle na najvisočije stepene. Zatim, 9 ja su Zumer, tako, kul hel jeste vi ledine alemun, wal ledine la alemun, Reci, za su isti oni koji znaju, oni koji ne znaju. Dakle, Allah bude pravi razliku. Allah pita, ali ovo je pitanje s ciljem potvrđivanja. Allah na mnogim, na mnogim mjestima koristi taj metod. Pita, a u stvari potvrđuje, odnosno čudi se. Zar je moguće da vi napravite razliku između onih koji znaju i onih koji ne znaju? Kao što kaže Đalavala, Vala, alam da fe'ala rabbi kebi ashabi obraća se poslaniku i salatu sam, obraća se mušlicima, obraća se kasnije svima. Jesi li bolan vidio, sad nisi vidio šta je Allah uradio sa drugovima slona? O tome se pričalo, jer tako, zar nije taj događaj uzet i kao događaj od kojeg se počelo računati vrijeme, godina slona, pa kaže, rodio se u godini slona rodio se nakon jeli, godini slona toliko i toliko godina, to je bio važan događaj, o tome se pričalo. Pa Allah kaže, jesi li vidio bolan? zasigurno si vidio. Toliko ti se pričalo da si postao ubijeđen poput onoga koji, koji gleda. Allah kaže ovom devetom ajtu sura Zumer, reci, jel tako, mnogi kurkanski ajti, koliko sura ima koja počinje sa kul? Kul a'udu bi rabbi nas, kul a'udu bi rabbi felet, kul huwa Allahu ahad, kul ja ihal kafirun, ima li još? Mafizi, kul uhije ilaja ennehu stema nefar min al džinni. suri džin, prvi ajet, tako, sura odpočinje s tim. Kul, pet sura odpočinju sa riječi kul, ajeta mnogo. Allahom poslaniku alihi salatu sam, čujete li vi dole Da čujete da probam ovako? E, cijeli Kur'an je bio narečen poslaniku alihi salatu sam da dostavi, tako, cijeli Kur'an, i dostavio ga. Jer tako kaže Ajša radijallahu ta'ala, ako neko vam kaže da je nešto prešutio od Kur'ana, znajte da vam laže. Ako je poslanik Alihi sam nešto prešutio, neko to govori da je prešutio, znajte da vam taj laže. Kada je dostavio ajte u kojima se kori, tako, ima i određeni kur'anski ajte u kojima Allah kori poslanika, ali se otevalila. Mrštio se i okrenuo, tako, u zadnjem džuzu, ome džuzu. namrštio se i okrenuo poslanika Alihi sam kada mu je došao Allah ibn Metum, htio da ga pita, bio je slijepac, pa htio da ga pita. Subhanallah, jeste li ikada razmišljali o ovom majtu? Je li taj slijepac vidio? Je li slijepac vidio poslanika da se namrštio i okrenuti? Nije. Ali to je posebna kategorija s kojom se treba posebno obhoditi, pa i ti poslaniče. Ne smiješ da se mrstiš i da se okrećeš od takvih. Tu slijepac nije vidio, ali je vidio gospodar slijepca. Allah dželle i, i mnogi drugi, početak sure Tahrim, tako kada Allah subhanahu wa ta'ala dovolio poslaniku umorira, kada je dostavio te aje kojima se on umorio. A zasigurno dostavio je sve aje, cijeli Međutim, kažu komentatori Kur'ana, sure, ajeti koji otpočinju sa kul, te sure i te ajete posebno je trebalo da dostavio. Reciti, obavijesti, posebno dostavio. I zastan pouči Kur'an redovno, ima određeni dio svaki dan da prouči. Neka uzme sebi sve su po strani i neka zapisuje te ajete. Pa evo na sure nam se lako pratiti pošto znamo koji su. I vidjet ćete da su to ajete i sure posebne sadržane. Zbog toga mu je bilo naređeno da ih posebno dostavite. Kul e'udu bi sura. Vratite se na komentar i shvatit ćete zbog čega je Allah i završio sa ovom surom Kur'an. Hm? Kako ide prije od veci, utječem se k ljudi, vladaru ljudi, istinskom Bogu svih ljudi. Od zla, šeitana, napasnika, onoga koji napada i povlači se, napada i povlači se, koji ubacuje vesvese u srce ljudi. Šta se ovdje spominje? Srce ljudi. Zadnje što se spominje u Koranu, spominje se srce. Allah završio Kur'an sa napomenom da trebaš da vodiš računa u svome srcu. od srca ti sve zavisi. I tvoj dunjan i tvoja hjer. Kao što je došlo u suri Šuara, 88. 89. majtu, jevme la u malu ne mene tallah i tatmin salim toga dana, čovjeku ništa neće vrijeti i metak potomstvo, vrijedi se samo čisto srce. I pogledajte za ovu suru i prethodnu suru. Kaže, reci, utječem se gospodaru ljudi, vladaru ljudi, istinskom Bogu ljudi. Spominje Allah sebe mnogo ovdje, da tražimo zašto od Allaha koji je gospodar, da tražimo zašto od Allaha koji je vlada, da tražimo zašto od Allaha koji je istinski Bog. Tri puta Allah dželovala spominje sebe i traženje zašto je od njega radi jednog. Pa u prethodnoj suri kaže kul audu bira bil ne kaže je melik il felik, ne kaže je ilah il felik, ne, već kaže kul audu bira bil falak, zatim spominje od čega treba da se traži zaštita. Dakle, ono zadnje srce je najbitnije svaka tako sura koja počinje sa kul promatrajte i vidi se te kul wallahu posebna sura, trećina Kur'ana, kul je vel kafirun, po pojedinim predanjima četvrtina Kur'ana, kod Ibn Abbas i Omer radijel četvrtina Kur'ana, posebna sadržaja, sura koja poziva na obacivanje svih ložnih božanstva, obožavanje Allaha jednog jedinog, sada i do svoje smrti. Sura džim, posebna sura. I tako je kraj. Tako je ovaj ajet. Deveti ajet su rezumeli reci, zar mogu biti isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Ne mogu biti isti. Ne mogu biti isti. Ima razlike između onoga koji više zna i manje zna, a li između onoga koji zna i ne zna. Zatim tražimo ajte, jedan ima ajet, najpačakljiviji ajte, koji govori o vrijednosti znanja, bio je dole jedan brat koji govori. Reci Allah se najviše borba Allah se najviše. Ej, baci to zbijan sure Fatiha. Innama jakša Allah meni Gospodar, ima znanje mi povećanje To je. 114. ajet sura Taha. وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما i reci gospodaru povećaj mi znanje. Čitajte Kur'an od početka do kraja. Ako nađete dobu, odnosno zahtjev, ste ovdje Allah naređuje poslaniku da traži od njega da mu poveća znanje. Čitajte od početka do kraja Korana, hoćete li naći ovakav zahtjev da traži poslanik ali i salcom od Allaha nešto drugo. gospodar, povećaj mi meta, gospodar povećaj mi potomstvo, gospodar, poduž mi životni vijek, gospodar podar mi zdravlje. Nema. Iz čega se jasno zaključuje da je znanje najveća blagodat. Znanje, šarijatsko znanje je najveća blaga. S njim poznaješ svoju vjeru, jačaš svoju vjeru, poznaješ svoga gospodara, kroz to jačaš svoju vjeru. To je put sigur, kako je došlo u hadisu, men seleke tarikan je temisu fihi ilma sahkada Allahu lehu bihi tarikan ili džene. Koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu zbog toga ulačati put do To nam je cilj svima. Koliko se trudimo, koliko se trudimo za tu najveću blagodat? Koliko se trudimo da se razlikujemo od nemoćnih? Zašto dolazimo u džaniju, dolazimo na halke, slušamo predavanja, dolazimo na seminare, kada izađemo možda ne isti koji je ni tamo. Možda ova spoljašnjost, to je šeć pričao, jedino to razlikujemo se. Znači što drugo? Ne smije biti tako. kaže, ima razlika, sigurno ima razlika između onih koji znaju i koji ne znaju. Mora biti razlika. Moramo biti razgleda, ne možemo se ponašati kao nekada kada nismo ništa znali od vjetra. Moramo biti drugačiji. Hoćemo posebne stepene, evo, sa znanjem, hoćeš da se uzdigneš, da budeš ugledan, da imaš ponos, uživaš ponos, traži znanje. Ima još jedan najbolj, poseban najbolj. Vjerojatno je sura Muhammeda. Jeste. Ali ima prije. Sura Ali imran 18. ajde. Stigli. 18. ajde Sura Ali imran Šahida Allahu innahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah svjedoči da nema istinskog Boga mimo njega. zbog ovoga je Allah sve stvorio. Zbog ovoga je Allah sve stvorio. Zbog tevhida. Zbog obožavanja njega jednog jednog sve stvorio. I Kaabu, i sve poslanike, i Muhammed Ali, i sve, i Melek, i sve od toga da se on jedan jedina Boža. I on svjedoči to. Zatim posvjedoči još meleka. Najbolja stvorenja na nebesima, a zatim najbolja stvorenja na zemlji. Ovo je I oni koji imaju za njih, koji imaju dato stanje. Sve to treba da nas postavlja na tražno stanje. Da budeš na dunjavniku najbolji od svih stvorenja. Da te Allah zajedno, Allah ovdje zajedno spominje meleke i učene ljude nakon sebe. Da te Allah nakon sebe uzme za svjedoka. Da je on jedan jedin. Nema li će počastiti. Nema li će počastiti. Sve to treba da nas navede, da tražimo stanje i da ozbiljno pristupimo znanju. Hadis kod Buhari i muslima, kako Men yuri illahu bihi i yutakiru fiti. Kome Allah želi dobro, poduči ga vjeru. Odnosno, olakšamo puteve do učenja Dozvoli Dozvolimo da traži vjeru. Mi to tako kažemo, tako se trevuje, tako Allah mu olakša, Allah ga postakne, međutim učini ga od onih koji traže vjerbe. On je taj koji traži vjerbe. Šehhul Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala ibn Taymiyyah imaju osvrt na ovaj hadis s druge strane. kojeg čovjek treba dobro da se zapita. Kaže, šetul islam i Taymije, iz hadisa se onda zaključuje kojima se ne želi dobro da ne traži za Hadisu je došlo u kome Allah želi dobro, olakša mu put do učenja znanja, poduči ga vjerke, učini ga od onih koji traže znanje, uče vjerke. Kome se ne želi dobro, taj ne uči vjerke. To isto je tako. Zar misliš doći tako lako do dženeta, zar misliš tako lako doći do Allaha, njegovog zadovoljstva? Ne može. I drugi hadis, brojni hadis. Ono što je bitno kod traženja znanja, imaju određeni uvjeti. Jel tako? Vjerujem da bi svi mi sada kada bi bili upitani zbog čega sam došao ovdje da tražim znanje da slušam, o čemu se priča da bismo prije svega rekli iskreno radi Allaha, Tako? ja nisam donio kofer para sa sobom, nemam ga mogu da donesem, da vam podijelim. Niste zbog toga došli. Čuli ste to za mene tamo neko negdje priča, on priča, hajde vidimo što priča. Iskreno smo došli radi Allah. Ima određeni pokazatelji iskrenosti u traženju Bez iskrenosti ništa se ne može postići. Nema bereketa ni učenja, pa ni u znanju. Tako nismo iskreni. Sve jedan od nas rekao bi, ja sam došao iskreno. Kada je upitan Imam Ahmed Rahimahullahu ta'ala o najboljem djelu, šta je rekao? Rekao je znanje, najboljem djelu nakon obaveznih djela, obaveznog namaza, posta i ostalo. Što nam je Allah propisao, Hatmen, što nam je Allah propisao kao obavezno, farko, strogo obavezno. Rekao je znanje. Ako bude iskren nije kod onoga koji ga traži nema boljeg dijela. Nakon obaveznih dijela od praženja šarijačkog znanja, koliko mu bude iskrenije. Kasnije su učenjaci ovu njegovu izjavu razmatrali i spomenuli uvjete iskrenosti pri traženju znanja. Šta se to mora ispuniti da bi čovjek bio iskren u traženju znanja? Šta se to mora ispuniti kod čovjeka da bi imao bereketa u traženju znanja? Imam Ahmed je dalje rekao kada je bio upitan šta to znači biti iskren u traženju znanja, rekao je da tražiš znanje, da od sebe otkloniš neznanje, kako bi od sebe otklonio neznanje, a zatim od drugih. To je ono zbog čega smo i ovdje. Da naučimo kakvi trebamo biti da bismo sebe popravljali, zatim drugim pa su učenjaci spomenuli šest uvjeta, možda je neko islušao, ja sam na mnogim mjestima govorio o ovome zato što je potreba, te kakva potreba. 10-15 godina smo uvjeli, slušamo, čitamo, da nam se nešto posebno ne S nekom braćom kad sam obrađivao detalj, s vama ne mogu, ove uvjete rekli su nakon prvog i drugog stanja, Ne možemo tako zato što tih uvjeta nema vibracija. I nije nam imalo čutno zašto vibracija onda nema ni znanja. Pa kažu prvi uvjet, onaj koji kaže došao sam ovdje iskren, radi Allah, da steknem znanja, od sebe otklonim neznanja, a zatim i po drugih posle na ulici, u komširu, u rodbini, da ih podučavam, prvo je kada dođeš na predavanje u džanju, halku, seminar, smirno sjediš Sjediš i gledaš predavača. I da ga slušaš. Ima braće koji dođu, tamo gdje se govori o vjeri, Pokreće se lijevo, desno, telefon izvadi, pregleda, To predavač priče. A on pobiva došao da od sebe ne zna, ako se ne može promptno znati. Najmanje vremena posvetio predavaču. Čovjek je napričao, sam pričao, izađe šta je pričao, ali dobro je nešto pričao, ali o čemu je pričao, Onaj koji hoće da stekne znanje, koji hoće da dokaže da je doista iskren u svome traženju znanja, dolazi sjeda pred onoga koji govori o znanju, sluša. U hadisu bile tako, kada je došao u liku neznanca, imamo pojedine adabe, između ostalih i ovaj adab, kako se traži na da je došao cijelo na koljena pred poslanika Ali Salatu Svoja koljena približio uz njegova, svoje ruke stavio na svoja stegna i pojedinim citatima, ali nisu toliko vjerodostojne kao ovaj citat, spominje se da je stavio svoje ruke na poslanikova stegna, toliko da ukaže na blizini i toliko da ukaže na da uzimaš od onoga koji ti je blizu, tako da uzimaš čvrst od njega, stegnuo ga, stavio svoje ruke na njegova stegna. Dakle, sjedliš pred učenog i gledaš u njega, slušaš. Mnoga braća, dakle, dolaze, okreću se, zaviruju tamo a kažu došli smo da otklonimo od sebe neznanje. Ne može U brojnim hadisima spominje se kako su ashabi tražili znanje, kakvi su oni bili na skupovima poslanika sa Salacom, pa se spominje u brojnim hadisima i kod mnogih učenjaka hadisa, taj citat, taj hadis, da su ashabi sjedili i bili su mirni na skupu poslanika alihi salatu sam toliko kao da su im na njihovim glavama bile ptice. Odnosno, kaže se u komentaru, ako bi letjela ptica iznad njihovih glava, komotno je mogla da sleti na svakog od njega. Se vrtili, umirali, češkali i ostali. Nego su bili mirni i gledali poslani ali je sa otcom slušali. Takvi trebamo biti mi. Zato vidjet ćemo ashabi da su mnogo, mnogo učeni Zatim, sljedeće od uvjeta iskreno za traženju znanja jeste da razmišljamo ono, ono o čemu nam se govori. Smirno sjedimo, da gledamo u predavača i da razmišljamo ono o čemu se govori, odnosno da ga pratimo i svojom unutrašnjosti, kao što ga pratimo svojom spoljašnjosti, sjeli smo tu mirno pred njega, da ga pratimo i svojom unutrašnjosti. Ima braće, imam na halkama takvih mnogo i dođu i gledaju tebe. Međutim, gledaju kroz tebe. Ti dok njega pogledaš, ti vidiš ono mada kroz tebe. Ono desetom tamo nečem razmišljati. I kaže, ja došao da nam a ono nećemo desetno razmišlja, ono neće ono, iz edeba, iz edeba prema tebi da se vrti, smirenje, pa ti dok ga pogledaš on tamo neko deset ne može tako. Bojati se da je to, ha, licemjerna skrušenost. Svoju spoljašnjost izgradio, međutim unutrašnjost. Kao kod njih, je tako? Nije ispravno. Zato ima najte, tako u suri Muhammed 16 koji govori i poznato nam je pravo istresira da se ne osvrćemo mnogo na povod objave toga ajta, svih bilo Ne osvrćemo se na povod objave, već na značenje ajta. Tako. Kaže se, nema ibreta, nema povuke u sebe povodu objave nekog ajta, već se ibret povuka uzima iz značenja ajta. Kogod se nađe u tom ajetu, neka zna da se taj ajet odnosi na njega, a ne na ono povodom koga je objavio. Pa kaže, Đaljalalovo, minhum mi je stemio ilik. I od njih ima onih koji te slušaju. Pa kada izađu, od tebe pitaju one učenije o čemu ono malo prije bi riječi. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال معك kada izađe od tebe pitaju one kojima je dato znanje o čemu malo prije bi riječ on je sjedio i usmiren ali ništa nije zapravo ovo je riječ o munaficima u suri Muhammed ovaj ajet govori o munaficima u suri Munafiqun, je tako? sura koja govori o njima U mnogim surama se govori o munafcima, evo čak dakle i sura koja je nazvana po njima. Govori dobrim dijelom o njima. U četvrtom ajtu u dijelu se kaže da ennahum ušubun osemnede. Oni su poput šubljih, nasladnih dedova. Ja se smolim, braći, govoriti, nemoj uzeti, nemoj uzeti, deo koji se odzida ovo je arhitekta dobro radio, prolazi na sve, neće zid upast, nemaš potrebe, potrebe, da budeš od zidara, oni tamo, da kažem, u prijevodu kako se kaže. Odvoji se, sjedi, fini. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni su poput šubljih naslonjenih debala, naslanjaju se, šublju, ništa ne ostaje o njima. Ne pratite uopšte. Dakle, da bismo postigli znanje, moramo mirno sjediti i moramo slušati ono o čemu se govori. Zatim treći uvjet da pitamo sve što nam je nejasno bilo. Slušali smo, govorio je, hvala, nije mi to bilo jasno, ali ajde, nema veze. Ne može tako. Ti došao da otkloniš od sebe neznanje. Kako misliš? to od sebe neznanje. Ono što ti nije jasno, čuo se, zapelo ti za uvod, obavezno pitaj. I tu nema stida. Nema stida u traženju znanja. Poznat su vam brojni hadisu kod imama Buhari. U knjizi je po stanju koliko Buhari ima knjiga. Kažu braća, koliko Buhari ima knjiga. Buhari je podijelio tako svoj sahih na knjige. Kod braća četiri. Prije rata bilo ono osam. Pa se pomalo smanjio. Naprotiv, ima Buhari ima 97 knjiga. 97 knjiga. 97 kitaba podijelio svoj sahih. Treći kitab je kitab Lil. U trećem dakle kitabu, u trećoj knjizi govori o znanju i govori i spominje to poglavlje da nema stida u traženju znanja. I spominje određeni citate rivajte. Ashaba, ashabiki, da su dolazile i pitale o svojim problemima, ženska pitanja. Poslanik Ali o tom odgovarao. Možda se nekada zacrvenio, ali je odgovorio. Čak se znalo desiti da dolazi ashabika i pita čudno pitanje, vam poznato hadis, je li moguće da žena izbaci, da polucira u snu? A pa tu stoji, da dakle, dolazi žena, pita poslanika, ali sam, pored njega stoji sutruga u Muselena. A pa u ne spušta nikad, od stida. I pita poslaniče, da li to moguće? Da pa je moguće da se to desi žena? Spustila nikad, prekrila svoje lice od stida, se ne vidi kako se stidi, ali pita. Zar nije rekla Ajša radijallahu anha, dignili su žene nasarike, stid ih nije spriječio da traže znanje. I došlo je također u govoru muđahida Rahimah Kujala, to imam Marija spomenuo, da znanje neće postići dvojica, onaj koji se oholi onaj koji se stidi. Znanje neće postići dvojica, onaj koji se oholi onaj koji se stidi. Onaj koji se oholi smatra da ima dovoljno znanja, ne trebamo više, a naprotiv najveći je Ja I onaj koji se stidi, Ako nema stida, nešto ti nije bilo jasno, ti došao iskreno radi Allaha, da i znanje, neznanje od sebe, a zatim i posle i sutra od drugi, mora sve što ti nije bilo jasno pitati. Zatim četvrto, da ono o čemu se govori, usvojiš to, zapamtiš, odnosno zapisaš na bilo koji način. Ali da, to stoji kod tebe. Živimo mi, braćo, nuhog života. Stotine godina. Da neko dođe nam opet i priča o istoj temi. Treba iskoristiti gdje god si traži da se okoristiš Ja uvijek kažem, ma gdje se nalazio, slušao malo ono od koga, slušaj da se okoristiš Sigurno budeš li na takav način nastupao, ti ćeš se okoristiti ono što se govori ti trebaš da usvojiš, da zapišiš, snimiš, bilo kako. Teško da možemo zapamtiti, jel tako? Mi Nismo mi smo iz prvih generacija. koji kada bi jedan put pročitali ili jedan put poslušali, zapamtili bi sve. To su bili ljudi, Allah najbolje zna će li se ponaviti. Poznat vam slučaj Mama Bukharije, kada mu je iscitirano stotinu hadisa na podresan način ispremetani lanci prenosilaca. Deseterica učitelja došla i postavila ispred sebe da njegov hirs i njegovu inteligenciju provjeli, postavili ga ispred sebe i svaki od njih deseterice po deset hadisa. Međutim, ispremetali metnove sa senedima, u su ispremetali ljude i on je poslušao od svakog po deset, zato stotima I nije čudno što je on počeo da odgovara, pa kaže, nije tako prvi hadis nije tako, drugi hadis nije tako, pa treći, četiri, stoti hadis nije tako. Nije čudno što je on iscitirao pravilno hadisa, to nije čudno, jer je znao. Ali je čudno što je zapamtio i kako su oni rekli. E, to je jedan dva hadisa, drugi hadisa, sa senadima. I se zapamtio stotinu hadisa. Onaj prvi koji je rekao tako, tako, tako, tako, nije tako, ti si rekao tako, tako, tako, nije tako, već je ovako. Jedan, dva, tri. Poredao ljude pravilno u senedu, svezao sened za hadis, riječi poslanika I imam tepiz isto tako. Sjedi na sjelu, kažemo se 40 hadisa, ja ponovi od jedan po 40 Ali to su bili ljudi koji nisu imali mnogo grija. Mi danas dobro da se znamo svoje ime, da se znamo kako se zovemo, šta sve knjižnjamo u se. Imam šafija, tako vidio samo, kao što vidio petu žene, pa bilo mu je stanje, vam mu dao hits, pročita po strancu, kaže se u biografiji da je morao drugom rukom da pokrije drugu strancu, da mu ne prolete oči na drugu strancu, kada ne pomiješa. Poklapao bi drugu strancu, pročitao prvu strancu jedan put i gotovo. Kada je vidio petu žene, oslabilo mu, za petu žene ulazila, pa ono, kako, zategne se hijab, vidio petu. Pa mu oslabilo znanje da je morao dva puta da pročita strancu, da je zakon. Umni taj čitav da pojedi među se Nije čudo. Prije svega, kakvi grijezi oko nas se čine, a isto tako i kakve grijehe mi čine. Zasigurno ono što će, ako već nastojiš da pamtiš, učvrstiti tvoje znanje prije svega iskreno, da ono što slušaš, učiš, radi Allah, kako je rekao Ibn Abbas radi Allah, man nama iskreno, što čovjek koliko i pamti. I pitajte momci koji hoće da uče Kur'an, da zapamte Kur'an, mnogo se raspituju o metodama, še, kako ova, ona metoda, pisali ovo, onoj metodi. Najbolja metoda iskrenost. Najbolja metoda iskrenost, najbolja. Da ti Kur'an bude broj jedan i da iskreno učiš radi Allaha, to je najbitnije. To je najbolja metoda. Ako ti je Kur'an broj jedan, ako iskreno radi Allaha želiš da ga naučiš, naučit ćeš da se ostaviš grijeha, kaže ima mali, ako ima nešto što pomaže hipsu, onda je to ostavljanje grija. Da ponavljaš ono naučeno. Kaže se, nije tajna hivza u pamćenju, već je tajna hivza u ponavljanju. Nije tajna hivza u pamćenju, već je tajna hivza u ponavljanju. Poznat vam je slučaj na ovom kada je uzeo cijelu noć jedan hadis, sened, lanac noslaca i hadis i ponavljao. I sluškinja koja je čistila u podniku rekla da ovaj drugi hadis više, ja sam to zapamtila, sened i hadis. Kaže, dobro, neka, prati svoj posao, ja svoj posao. I on je nastavio dalje ponavljati. Nakon dva dana pita je, kako bio onaj Haris? Ne znam. Ne znam da spomenu. Dakle, tajna hipsa je ponavljeno. Onaj koji želi da uči Kur'an. Iskrenosti, neka uči malo, kvalitetno i da mnogo puta ponavlja. To je najbitno. To je betonski his. Uzmi jedan ajet ili danas tri ajeta, dosta. Tri reda, danas dosta, ali ponovi stotinama puta. Uči stranicu, naučit ćeš za manje od dvije godine, za 18 mjeseci, za 16 mjeseci, po strancu. Dvije strance naučiš za 10 mjeseci. Imaš dva mjeseca opet, ali uči na ovakav način imat ćeš betonski his. Imat ćeš betonski his ponavljanje ili prenošenje drugog. Ono što čuješ ovdje, potrud se odmah da preneseš. Onom do sebe dohati ga za ruku. Ej, sad sam čuo, pričao to tome, tome, tome. Znaj da će ti ostati u glavu. Vratiš se tvojoj ženi, nije oženje se ženi. Vratiš se kući, kaže svojoj ženi, o tome, tome je bilo govor. Preneseš, odmah će ti ostati lakše u glavu, sigurno. Jel odeš odavde na kolače, na krahu, ali mu navodu tamo vamo vrati se kući nekad za jaci i legnje, sad umoran, sutra izlapao sve. Četvrto da zapamtiš, da zapišeš. Peto, nije nam preostalo ništa drugo osim da radimo po tome. Onaj koji tvrdi da je iskreno došao da traži znanje, da od sebe otvori neznanje, mora da radi po tome. Dakle, nakon što si mirno sjedio, razmišljao o onome o čemu se govorio, pitao što ti nije bilo jasno, zapamtio, zapisao, na bilo koji način jeli, zabilježio, trudio se, ne ostaje ništa drugo osim da radiš po tome. Došao si radi toga, da naučiš i radiš. više ne budeš neznalica kakav si bio. Nisi znao taj propis, sada ga znam. Sada praktikuj. I gledajmo što znamo, da to sutra ne bi bio dokaz protiv nas da to sutra ne bi bio dokaz protiv Sjetite se da onog hadisa često, mislim da nema predavanja da ne, ne napomenem na njega. Hadis se govorira i je Allah ono koji je tri puta padao u nesvijest prije nego ga iscitirao. Kada je došao Tabijin, koji je bio njegov prvi susret sa Ebu Hureyrom, došao u Medinu, on je bio jel, u Medini Ebu primijetio halku o kojoj i pitao najbliže do sebe ko je ovaj, kaže Bukurere, prenosi nam znanje od poslanika Ali Islavstvom, pa je polako približavao se, približavao kada je Bukurere završio sa govorom prisutnima sjelo ispred njega. I kaže, reci mi hadis kojeg si čuo izravno od poslanika, ti direktno od moj, što si čuo od drugih, on je od poslanika, ti što si čuo. Kaže, radit ću tako reći ću ti hadist kojeg sam čuo direktno od njega, ovdje na ovom mjestu na kojem me ti sad pitaš, ja i sam bili sami, nije bilo trećeg. Rekao mi se. Pa se probudio i kaže, uradit ću ono što tražiš od mene, da je ponovio reći ti hadist kojeg sam čuo od poslanika, ali sam ovdje na ovom mjestu nije bilo trećeg, pa je upao mjesec, Treći puta upao nesvijest, četiri puta došao, kaže, treći puta ja je upao mene, skroz. Osjetio njegovu sam težinu, pa sam ga vratio. Dozvao ga, i počeo je da citira tri kategorije s kojima se pohvalite Tri kategorije ljudi s kojima se pohvalite žene. Poznato, onaj koji je poginuo, tvrdio da je poginuo na Allahom putu. Ali nije. Allah će mu sutra pred svim ljudima reći lažeš. Zatim će melek reći lažeš. Borio se da se kaže da si uran. I govorilo se na Dunjavku nakon tvoje pogibi, nakon tvoje smrti, volimo se da su Dobio si to što stražio, Pa će biti uzet za noge, na nosu, da Allah sačuva, biti odvučen do džehennema i bačen u Pa će doći drugi koji je podijelio sam svoj imetak, Allah mu dao imetak, dijelio što bi naše rekli i kako mi Pa će biti upitan, a svaki od ovih biće će upoznat sa svojim mjestom kojih ih je mjesto čeka onaj koji je poginuo, onaj koji je potrošio i metak i onaj koji je imao stanje. Bićemo pokazano, pa će biti upitan šta si radio s blagodati koju sam ti dao. Šta si ti radio sa imetkom koju sam ti dao. Kaže, nisam ostavio nijednom da mu nisam dao da je Isus. Već si davao samo da se kaže kako se da reši. Pa će biti, pa ćemo čajati. Kako se za tebe govorio, jes da reži mašalva, pomaže, te ljudi tražite, on dijeli kako mi To se govorilo sa tebe. To si tražio svojim djelima. I treći, u jednom citatu stoji koji je učio Kur'an radi ljudi, u drugom citatu koji je tražio znanje i dijelio znanje. Da se kaže kako je učio. I to se govorilo. Ganjao diplome, išao po mjestima, držao predanje, predavanja, raspravljao se s drugima, samo da se kaže mašalva, te Reklo se, govorilo se, imaš danas ništa ovdje. Zato ono što znamo, radimo. Kaže se u onom citatu da je učio Kur'an radi ljudi, nije radio po Kur'anu. Učio Kur'an samo radi drugih, a nije učio Kur'an da radi po njemu. Slovo ovo znanje je iz Kur'ana o kojem govorimo. Zato što god naučimo radimo. Kako se odhoditi prema onome što naučiti. Kako bismo trebali da to prihvatimo, da poštujemo ono znanje koje učimo. Od jedna Da bez ikakvog kolebanja, kad nam neko kaže kurkanski a kaže nam hadis, i šesti uvjet, jer tako ne preostaje ono što sam ovdje prije rekao, jer šest uvjeta iskrenosti, da pozivamo drugim, da drugima dostavimo to znanje. Dakle, sjedimo, slušamo, pitamo, bilježimo, radimo mi, zatim pozivamo druge da i oni radimo. Kako da se mi oputimo prema ovom znanju koje nam se govori? Kad nam se kaže korkanski sljaka, kad nam se kaže hadis, kad nam se kaže neki propis utemeljen na ovome. Pravo znanje je znanje iz ne i Ja mislim, ja smatram, to nije znanje Pravo znanje je kako kaže kala Allahu, kala Rasuluhu. Kako kaže Ibn Qaym, kala Allahu, العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو الإركان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان سوينوني Znanje je ono što kaže Allah i što kaže poslanik. Što kažu ashabi tumačiti šta je rekao Allah i šta je rekao poslanik, jer su oni svjedočili objav, jer su oni svjedočili sunnet. A nije znanje, kaže mu taj već je ludost, ahmakluk, glupost, da se prihvatiš riječi nekoga drugoga, a ostaviš sa riječi poslanika. Allah ga poslao nam, da nam pojasni vjeru. Svojim riječima i svojim primjerom. Od početka do kraja svog života pozivao je u vjeru. Nije ostao nijedan propis, kaže Abu nije umro poslanika Ali i sam da nas nije obavijestio onim pticama koje lete na zemlji na nebesima. Ako je tako, onda je propise zasigurno sve jasnije. I jedan od zadnjih kuranskih ajta tako je bio vajto u potpunjenju vjeri. Jevme etmentu lekom dinekom, u etmentu alikum njemeti u raditu nisi mani dina. Treći ajta, bio treći ajta s ovim ajta. Danas sam vašu vjeru potpunio. I svoju blagodat ime prema vama u potpunju. Dakle, uživat ćeš Allahovu potpunu blagodat kada? Kada budeš slijedio njegovu potpunu vjeru Onoliko koliko ostaviš od potpune vjere kakva je objavljena, toliko ćeš manje uživati Allah i blagodat. I kaže Allah dalje, وَرَدِيتُ لَكُمُ Kako ide ovdje? Ko zna? وَرَدِيتُ لَكُمْ Jel rekao, jel rekao Allah žele vela وَرَدِيتُ لَكُمْ Islamen, dina ili El Islam. A što znači jel u arabskom jeziku? Određeni Islam, ja. Sad bi bilo određeni Islam. Također, el u arapskom jeziku ima značenje istigrata sveobuhvatnost. Zadovoljan sam da vam takav sveobuhvatni islam bude gdje. Ne ono što ti hoćeš uzmiješ, što ti hoćeš ostaviš. Ili po tom značenju zadovoljan sam da vam ovaj određeni islam bude gdje. Ovaj kojeg sam ja odredio, ovakav, kojeg sam ja upotpunio. I imamo hadisku uvedu vjeru, ko radi u vjeru, ono što mi odmijete, on se odmije. Dakle, kada nam dođe neki propis, u temelji na pravom znanju, na Koranu i Sunnetu, to mi trebamo prihvatiti. Sviđalo se, nama je ne sviđalo. Nema kolebanja, nema dvomljenja, nema čekanja do sutra. Kaže nam neko propis na osnovu koranskog ajta, jasan ajta, na osnovu hadisa, hadis vjerodostoja, Buharija bilješ, muslim ja i ti nemamo da se dvomljenja. Mi to trebamo prihvatiti, reći, jest, tako je makar bilo i protiv naših prohtjeva i strasti. Kao što Allah dželle vala kaže tako u suri suri Al-Ahzab 36. ajetu وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Kako je došlo? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Došlo je sa terminima, tako? Termin je znak za neodređenost. Dakle, nije rečeno nema pravo određeni vjernik i određena vjernica. Kada Allah i poslanik nešto propiše, da postupe po svojim prostorima. Ne, ne, se rečeno neodređeno, odnosno svi, nema niko prava. Nema pravo ni jedan vjernik, ni jedna vjernica kada Allah i poslani nešto odredi, da oni postupe to svojim prohtjevima. Ne. I kako je rečeno, nema pravo ni jedan vjernik. Dakle, svako ne se Je Jesam li vjernik i koliki sam vjernik, ako Allah nešto kaže, ja radim drugačije. Allah ovdje kaže nema pravo jedan vjernik, nije rekao nema pravo nijedan čovjek, nijedan muškarac, nijedna žena rekao nema pravo na jedan vjernik i jedna vjernica, doziva nas svoj iman i svako na osnovu ovoga svoj iman. Kao što je Allah dželevala također rekao u suri Nuh, 51. se إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Kako se doista su samo riječi vjernika, doista su riječi vjernika. Znači samo vjernici ovako govore. Kada se pozovu, pa im poslanik u nečemu presudi. Allah i poslanik u nečemu presudi. Da se donese hukm od Allaha i poslanika. Doista samo vjernici kažu, šta kažu? Šta kažu? Šta kažu? Šta kažu? Dobro šta to znači prijevoz? Čujemo i pokoravamo se, jel? Evo to mi je Čuli smo i pokorili smo se. Tačka. U prošlom vremenu. Gotovo. Čujemo i pokoravamo se, pa možemo od toga odustati. Ne, ne, je, ko znam ruski jezik, došlo je u prošlom vremenu. Tako da sam ja, sam ana, sam ja, jesmeo je u sadašnjem vremenu blaga. Sam ja, ana, Čuli smo i pokorili smo se. Gotovo. Nema više razmatranja. Allah rekao, kao poslanik, tačka. Nema više razmatranja. Poznat vam slučaj kada je bio, tako. Kad se onda usprotivio poslanik. Kada su došli na doma Mekke, slobodno vire ste dosta, ne možemo više. Kad su došli na doma Mekke, nakon što je poslanik Alihi Salutom usnio, a snovi poslanika su bili istiniti, da će ući u Meku i tavafiti oko Kabe, odovijesti ashabe, svi ashabi htjeli da idu u metru, da tavate i oni, istina, Allah će sigurno dati poslaniku krenuli na domak neke mnogo mnogogorci izlaze i kažu ne može. Sklapamo ugovor, višemo sporazum, dogovor, vraćate se kući, dolazite narodnih deset godina na takav i takav način sa tim i tim oružjem na tom i tom mjestu, ostajete toliko. Ona može da primate. Došli na domak neke a to je bilo koje godine? U Debija koje godine bilo? Sedme godine. Po Hidri, oslobođenje Mekije odmah, osme godine. Dakle, oni koji su učinili Hidru nakon poslanika Ali sam usma prilike šest, sedam godina bili od Kabe odvojeni, od Mekije. Rijetki su oni koji su se osuđivali iz Medine do odu u Meku i da Tava. Došli na doma k Mekke, kažu bratia, si pomer, možno prijať Omer. A ide poslaniku i kaže, čo si poslaník. što mi ne istinu, što se vraća, poslanik mi na istinu, što se onda vraća, oni su na neistinu, na Baltoru, na laži, što se vraća? Allah mu naređe. Ovdje kod Ebu Bekra, je on poslanik, jes. Smo mi na istinu, jesmo. Što se sad vraća? on postupa po svojim nahođenju. njemu Allah je A Omer kasnije priča. Kaže, nisam prestao činiti mnogo do, dobrovoljna djela i udjeljivati zbog toga što sam se suprostavio poslanih Valisa. Nisam prestao, neprestano sam zavao sada zbog toga. Ne bi mi Allah oprostio to što sam se suprostavio Jer je došlo, li jahve ili ladine i uhalifune an Hm? da se dobro pričuvaju oni koji se suprostavljaju Allahoj narodbi. An tusibahum fitne, da li ne, Neka se dobro pričuvaju da ih ne snađe fitna ili da ih ne kakva bolna, bolna Dakle, ono što čujemo na predavanju, braćo, ako želimo sebi spas, uspije, želimo da se odvojimo, zatim da odgajamo svoje porodice, neko nam kaže propis, ne sviđa se, brate, mene, ne sviđa se mome šehi, nije iz moga mesheba, ne praktikuje se tako u mome džematu, ali rekao Allah. Rekao poslanik, završen. Zatim nakon toga, da se tjeramo, da budemo zadovoljni tim propisom, da nam se prsa proširi za taj propis. Trebamo posticati svoju dušu na to stalno poticati svoju dušu da svaki Allahov propis prihvati rastragana. Nije lako, ali treba odgajati dušu. Kako su naši prethodnici govorili, vukao sam dušu Allahu. Odnosno, posticao je da ispunjava ono što Allah praži, što naređuje da radi, što zabranjuje da ostali Nisam je vukao ka Allahu, da ona nije plakala. Teško je bilo. Duša hoće provod, igru, zabavu, Kaže, ali nisam je prestao moći, dok nije krenula razdraga na kraju. Ako, kako kaže, imam šafija, družio sam se sa sufijama, sad nisam naučio od njih osim, osim dvije stvari. Pa jedna od njih je, ako dušu ne zaposliš dobrom, ona će zaposliti te zemljikom. Ako dušu ne zaposliš dobrom, ona će te zasigurno zaposliti A Zato dakle treba ugraditi svoju dušu. Trebamo biti ubijeđeni da ono što nam Allah naređuje, što nam poslanik naređuje, što traži od nas, to je neko. Jer to je jedino dobro. U tome je Allah zadovoljstvo. Je li tako? poznat nam je, to sinoć sam rekao i to je nama poznato, iz Kur'ana se Allah na mnogim mjestima zaklinje. Tako. I kada pogledamo zakletve, vidimo da se ozbiljnim Allah zaklinje. Nama nije dozvoljeno da se zaklinjemo osim Allah, A je dozvoljeno da se zaklinje čime god on Ali kada pogledamo njegove zakljetve, vidimo dakle da se zaklinje nečim što je od ogromne važnosti. Zatim kada vidimo zbog čega se zaklinje, i to je dakle od posebne važnosti. Tako, zaklinje se ovo vremenu, zaklinje se sunce, zaklinje se noći, zaklinje se duha i mnogo i od posebne važnosti ono zbog čega se zaklinje. Što možemo misliti kada se Allah zaklinje što se vidi nakon toga? Kada pogledamo pošto si od duhaha i postoji dole, zbog čega se Allah zaklinje sunce, noći, od blaga. Šta možemo očekivati kada Allah se zaklinje sobom što dolazi nakon toga? Pa kaže Jelavala, poznat jajet, Jelavala, pike, laju, minu kako mi Tvoga gospoda, o Muhammedu, oni neće vjerovati. Hm? Kaže Đulavala, Fela rabbike la imun hatta i hatti muke tima šeđara bejnahum, thume la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaj, yusallimu teslima. Tako mi Tvoga gospodara, o Muhammedu, oni neće vjerovati. Sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svim svojim sporojima, ne samo glasa. U ovome i onome u svakom dunjalučkom ili afiretskom u Vraćamo se na Kur'an i na suzu. Thumme la jeđidu fi anfusihim harađan mimma qadajta. Zatim da nimalo tegobe u svojim prsima ne osjeti zbog tvoje presude. Koju se nimo te slika. I dok se tome potpuno ne predaje. Vjernik se mora odgajati se potpuno preda toj narod, da bude zadovoljno, da budu njegova široka vrsta. Zatim nakon toga da sve ono što čujemo i što radimo, radimo radi Allaha. Ne prihvatamo zbog toga što je Hafiz tu s nama, pa on tako praktikuje, pa mi hoćemo. Dok smo uz njega i mi tako praktikuje. On rade, mi postavimo. Ne. Nešto što radimo, radimo radi Allaha, ne radi koga drugo. To treba da nam stalno bude moto i stalno da se preispitujemo vraću. Ne smijemo biti, opet ponavljam i kažem, poput onih koji skupljaju drva noću, odu, kada nema mjesečine upo noći, odu i skupljaju drva po šumi i donesu kući drva, samo skinu s leđa, najmanje drva ima za iskoristiti, svašta. Čovjek ne vidi, trpa, trpa, trpa, trpa, donese kući ništa. Ne smijemo biti od onih koji rade, rade, rade, rade, rade, rade, možda mnogo što od toga nije radi Allah. Jer nije posunuti poslanika Allah. Kažu kod nas, bolje ikako nego nikako. Bolje nikako nego svakako. Bolje nikako nego svakako. Kada su u pitanju djela, pogotovo iskrenost, bolje nikako. Ako nije radi Allaha, bolje nikako. Bolje nikako, ako nije posunuti poslanika Allah. sam hadis ko u ovoj vjeri bude radio ono što mi od njih to mu se odbija. Ili ti danas i sutra i preko sutra i cijeli mjesec i naredni mjesec džaba radio prvom posao, ne bi radio bi jedan, dva dana i rekao kopaj sebi. Ono što nije radi Allah ili što nije posunio od poslanika, ali i sam to Allah ne prima za To Allah ne prima. Zadnja rad u reke, kako ide? Ili zadnja red u reke. ها؟ إن كان يرجو لقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ko se nada, ko očekuje lijep susret sa Allahom, da ga Allah lijepo primi, da ga Allah ugosti u svome džennetu, neka čini dobra djela. Dobro djelo jeste djelo koje činio poslanik Muhammed Ali Salsa. Kako je on činio? Vala yushrik bi ibadati rabbih ahada. i neka Allahu, svome gospodaru koji bade nikoga ne smatra vama. Ni radi toga. Dakle, ono što radi, zato trebamo stati i uvijek se preispitati. Radi Allah, radi Allah, radi. Posunete, posunete, radi. Nije radi Allah. Ima tu širim se, možda ja radi njega uljepšan glas. Odružim sa rukom, sa seždom. Neka ne Osnova je. Za farze kvaljamo onako kako kvaljamo svi. Tako. Kada smo s drugima klanjamo farze onako kako klanjaju svi. Kada smo s drugima klanjamo sunete, klanjamo što god brže možemo. A kada smo sami, onda sunete klanjamo što duže možemo. To je pravilo. Kada smo s drugima i klanjamo farze, klanjamo kako drugi klanjaju. Pogotovo ako smo imamo moramo voditi računa o njima. O tako došlo u hadisima, preporuka da imami vode računa o svojim džematljama. Ima starih, ima bolesnih, ima žena, ima djece. Dakle, klanjamo kako oni klanjaju. Kada klanjamo sunet pred njima, iako sunete je bolje klanjati kod kuće, ali eto, nekada moramo klanjati sunete u džami, klanjamo što brže možemo. Da ne dužimo pred njima, u iskrenost slučajima, druge sude. Pred drugima, kad se klanjaju sunet, klanjaju se brzo, a kad klanjaš kod kuće sunete na file, onda klanjaju ono što nije radi Allah, nije, radi, nije kako je poslanik, ali je sam radio, ostaje se, ostaje se to. Dakle, ono što čujem, iz Kur'ana i Hadisa, neki propis, prihvata. Jer u dušu da bude zadovoljno time. Da bude zadovoljno time, da joj je drago. Zatim to radimo, radi Allah subhanahu wa Ne pitam četvrtog, ne pitam za mudrost što je taj propis ovako, što nije ovako. Ne pitam. Kako je došlo ovaj to, la yus'alu anna yafkalu wa hum yus'alun. Pa Allah neće biti pitan za ono što radi, će oni biti pitan. si ti da pitaš što je Allah ovako, što nije ovako propisuje što hoće, odnosno opet propisuje ono što čemu je korist danas, što nama treba. Zato kada čujemo neki propis, kuranski ajto njemu, hadis, tome se dovinujemo, prihvatamo i ne pitamo za mudrost. Onaj koji ispituje počesto, ukoliko ne dođe do željenje mudrosti, zna ostaviti propis. Tako? Onaj koji ispituje i traži zbog čega, zbog čega, zbog čega, a već ima neku predrasudu, ima nešto što je on već odlučio, da bude tako prihvatio. Kada dođe, a nije postigao ono što je želio, zna počesto da ostavi taj propis. Zatim nakon toga je da se odazovi da radi, da žuri s pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala zatim da mu je drago što je naučio taj propis. Što je Allah proširio njegova prsa za taj propis Što ga je pomogao u iskrenosti. Što ga je pomogao u praktikovanju tog propisa. Da mu je drago. Kako je došlo u suri Tauba. Pa eto, monaficima i iskrenim vjernicima. فإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول Ejukum zadethu hadihi imana. Kada bude objavljena neka sura, ima ih koji kažu munafici. Kome ova sura povećala ima? Gdje su bili munafici? U Medini. U Medini se objavljaju sure koje sadrže u sebi propise. Kome ovi propise povećava iman? Praktikovo na praktikovo. Iman se neće povećati. Ta emel ladina amenu fe imana lahum jeste se tiče vijednika, njima svaka nova objavljena sura, svaki novi objavljeni propis povećava ima umjesto širom, on se raduje o tome. Vijednik se raduje, kako vola da se ne raduješ svakom propisu kad te Allah tim propisom izvodi iz tina na svijetu? Kad ti Allah s tim propisom otvara čisti put do džene, kako se ne raduješ? I treba da se radujemo kad god se negdje u blizini ili da je organizuje neko predavanje od kojeg ćemo imati koristi. Sigurno ćemo imati koristi. Ili, Grabi rukama i nogama da odeš. Allah ti ime krči tu do džene. Lahom jeste širom, meni se radi. Hm. Zatim, ima još jel, tih pokazatelja, ali ovaj također bitan na kraju. Dakle, od poštivanja onoga što čujem, što učim, što radi radi Allah, kako je radio poslanik Ali Salavcom. Jeste, ako mi ne znamo o tome da ne govorimo, o tom znanju, ako ne znamo, nismo naučili, nismo sigurni da se sustigne. Od znakova poštivanja vjere jeste da govorimo o vjeri osim ono što znamo. Vjeru koju učimo i ono što naučimo, ono što pitamo nije nam bilo jasno, zatražimo dokaz, kažemo se dokaz iz Korana i Sunneta, o tome govorimo. Ono što znamo sigurno, kao što sigurno vidimo mjesec u po dana, o tome govorimo. Tako vam Allah kako da čovjek drži do svoje vjere? Tvrdi da poštuje svoju vjeru, da mu je vjera najdragocijenija, najskupocijenija, a priča o vjeri tako lahko. I tako lahko svi muslimani počeo. Tako danas se zna ko priča o medicini, zna ko priča o ekonomiji, zna se ko priča o ovom i onom, onome, ali pa o vjeri, svako sreće. I to je dokaz koliko je nama vjera sveta mi dajemo dokaz koliko je nama vjera Da imamo nešto posebno, dragocijeno, skupocijeno, ne znam, platili smo mnogo, dobar dio svoga života potrošili, proveli da bismo došli do tog novca i kupili to nešto, ne znam, neko auto. U ovaj, Audi. I pokvariti se, jer ćeš ti kod svakog majstora, bilo koje nećeš deset godina ti trapio zato da skupiš i da kupiš posebno auto, u njemu sad provodiš neke svoje najljepše dane života i pokvari se i ti usput tamo negdje ne, nego ideš, voziš serviserom Audija, servisero Mercedes, napravit će ti veći galaj nego što si imao. Voziš čovjeku koji je stručan za to. Sjedi pred čovjeka, slušaj od čovjeka, pitaj čovjeka koji je stručan za to. Nemoj to. I nemoj da ti budeš od tih svih koji pričaju o vjeru. Govori ono što znaš ili se sustavi. Brojni kuranski ajti i hadisi poslanika Alihi Salatu sam i govori shlaba govori nam o tome, ukazuje nam na to da ne smijemo pričati o vjeri ono što znamo, ono što ne znamo. Ono što znamo, sigurno što smo objeđeni, u o tome pričati. Brojni kuranski ajti. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سورة الإسراء I ne govori ono što ne znaš. Ne povodi se za onim što ne znaš doista i sluh, i vid, i razum, za sve to će čovjek biti pitan. Fes'elu, ha, kako je došlo? Fes'elu ehla fikri kuntum la ta'lamun. Razlika između harfova fa i vav, koja je? je za potvrdu, a mora, mora znači za potvrdu može da bude i za negiranje. Val je za šta? E, mora se zakoniti, ne mora znači za potvrdu. Samovizni. Koji značaj ima? Val koji je fa? E, fa je patrna. Potvrđuje nešto dosta pre njega. Ajde, povukao sam za nešto. Ovaj zadnji, ajde, cure lasa. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا tako djeca i stariji kod nas uče leteva, sauzbilha, možda i braća uče, Braća pojedini uče ovako leteva, sauzbilha, leteva, sauzbilha, kako? Ima li? A pa to nije u redu. Pa tevasal, tevasal je jedna riječ, a nije tevasal. Tevasal, to što uče tako, hamma, letel hatar. Tako, imamo kod vas, kod nas imamo ljudi koji uče, kada uče ovu suru, suru mesed, el mesed, uče na kraju hamma letel hatab. letel je riječ, jedna, el hatab druga, ima tu tri riječi. hamna letel hatab. Hamal, tako poznate riječ kod nas. Ovdje je ženski rod, ima na kraju upravo ta hamna letel hatab. Posto uče, vava, vava džadek, vava džadek, tako uče, tako, vava džadek. vađedek, nije vava džedek. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Šta ovdje vav? Ajde, kako ćeš prevesti onda? Vidi, dođu ti pojedini. Insult, koji spravljaju mišljenje reakcijom. I kažu, evo, ovaj vam je ajet, zadnji ajet, sura vasal dokaz da djela ne ulaze u iman. Allah kaže osim onih koji vjeruju i vi kažete da je ovdje veznik i onih koji čine dobra djela kažu, da vidite, Allah je ovdje posebno spomenuo djela, posebno imana, odvojio djela od imana i koji preporučuju istinu koji preporučuju istinu. Ovo je veznik koji podrazumijeva sve ovdje novo, a fa je za slijedu. Kažemo, ušao je taj i taj, na primjer Muhammedun ali Aliju, ušli su zajedno, ne zna se koji je prvi. Znači i veruju i čine dobra djela i priporučuju istinu sve zajedno. A fa? A fa je, na primjer, ako veruju, onda čine dobra djela, onda priporučuju istinu. Dobro, može tako. Pa je ovdje došlo u Kur'anu, ona radi, šta se u Ahlu Zikri, kum se dva Da sutra, prekosti, na godinu dana Fa je za požurivanje. Harfa i kratka, dakle, kuranska ajta, gdje je došlo fa, gdje je došlo fa. Harfa ima funkciju požurivanja, a ovdje, konkretno ovdje, elu odmah pitajte. elu ehle zikri in kuntum la ta'ala. Odmah pitajte učenja koji ne znaju. Ne, mi raspravljamo, Jel' ima jedan viser od vas, ne znam da li ovdje navečer, pola 12, ne znam, to dosta braća iz pozara i Sandžaka šalje poruke. Jedno već je od pola 12, soca mi zapravila u bolnicu, ne znam, muško, muško dijete nešto bilo slabo. Ja čitav dan na nogama letim tamo vama, oni šalje kratko pitanje. Kaže, evo mi sjedili za kamom sad i raspravljali nešto i ja sam rekao, ja sam to nije dokaz, tom drugom s kojim raspravljali. Sad će on mene nazvat. Ajde, rekao, već kad si Kaže, što se Merijema pokrila kad je rodila sva, a prije toga nije bilo pokrila. A pa ima odgovor, kako je bilo, Polo Pola što što se Merijema pokrila poslije, a nije bilo prije Dakle, raspravljati, upuštati se u neke stvari, nema potrebe. Ovdje, festalu ahle fikri in kuntum latarima, odmah pitajte učenja ako ne znate. A ovdje je pravilo istefsiranja. Mislim da se na to osvrnili. Pravilo istefsiranja, zadnji majto je lasa. Spominjanje posebno nakon općenitog. Spominjanje posebno nakon općenitog. Allah je prvo spomenuo općenito ima. A zatim nakon toga spomenuo dobra djela. I ovaj ajte je naprotiv dokaz protiv njih koji kažu ovo je dokaz da djelo ne ulazi u Ne, ovo je dokaz protiv vas da djelo ulazi u Allah ovaj, je spomenuo općenito imam, zatim spomenuo posebno djelo. Kada se spomeni posebno nakon općenito želi se ukazati na važnost tog posebno, pa je ovo dokaz za nas, ne može biti imam bez, bez djela. Kao što Allah usudio Bekara i tako na kojoj, na 15. stranici u Koranu spominje Melike i spominje Mikaila i Džibrila nakon spominja Melika, tako spominje Melika, Mikaila, Džibrila i Mikaila da ukaže na njihovu važnost među svim Melekima. Onda spominje pozivanje istini kao posebno dobro djelo. Spominje prvo ima općenito, pa spominje dobra djela, pa spominje od tih dobrih djela posebno, posebno djelo pozivanje istini. Zatim Kur'anski ajet وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ سورة البقرة إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ I nemojte slijediti šeitanske stope. To isto vam je on otvoreni neprijatelj, vas postiče na zlo, na razvrat i da Allah govorite na Kad god se upustiš u razvrat, kad god se upustiš da ti nešto govoriš, a znaš da on ne znaš. Kako je onaj rekao mu seleni, tako mi je Allah, ti dobro znaš, da pa ja dobro znam, pa ti vas. Kada je pitao, jeli, Amr ibn Asa, što je objavljeno vašem drugu. Pa je citirao je suru? Žab. A citirao je koja je bila sura? Hm? Mislim da nije sura Fil, nego je sura Sura Lasa. Mislim da je baš sura Lasa bila objavljena. Pa je onda on rekao ja vrda, ja vrda, spomenuo vlodara. Kad god počneš nešto da pričaš, da znaš da ne znaš, čovjek da te upita daj dokaz iz Kur'ana i Hadisa, ti ne znaš. Ostaje se to. Šeitan te postiče. Nemojte slijediti šeitanove stope. Doista vam imamo ono otvori neprijatelj. On vas postiče na zlo i da Allah govorite ono što ne zna. 33. ajat sura al rafa, kako opasana je. Kul innama harrama rabbi al-fawahsha ma dhahara minha ma batna wa والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Reci, doista moj gospodar zabranjuje da se čini razvrat tajni i javan. Zabranjuje grijeh, neopravdanu primjenu sile, zabranjuje grijeh, zabranjuje širk da mu činite, o čijoj dozvoljenosti nije objavio nikakav dokaz i zabranjuje da govorite o njemu ono što ne znate. Kaže Krom Džebzi u zadom siru, zabranjuje vam da govorite o njemu ono što niste 100% zbiđeni. Allah zabranjuje govor o njemu, kaže Ibn Kaj, u Elama Mulakin, na 39. stranici. Kaže o njemu, njegovim menima, njegovim svojstvima, njegovom šarijetu, njegovim nalima, njegovim zabranima. I zanimljiva je konstatacija i Kajma, tako kada kaže da je Allah u ovom ajetu poredao grijehe od najmakšeg do najtežeg. Spomenutih pet grijeha Allah je poredao od najlakših do najtežeg. Da je najteži grijeh spomenut u ovom ajetu govoriti o Allahovoj vjeri bez znanja. Onaj koji govori o Allahovoj vjeri bez znanja upašće i u ako je koji upadne u koji upao u upašte u svaki grih. Onaj koji upao u širk, u svaki grih, govori o novoj vjeri bez znanja, dozvolit će i razlog i tajnija, dozvolit će neopravdano primjenu sile. A je čafir, njegova žena, nama je tako, da mi govore, i slično. Zato dobro se, dobro se prije. Šta ćemo vam ovdje? Da se odmorite malo, da ćemo dati. 忘れない